บุ๊กทูหกสิบห้าการปฏิเสธสอง negação dois แหวนวงนี้แพงไหมคะ o anel é caro ไม่ค่ะ แหวนวงนี้ราคาเพียงหนึ่งร้อยยูโร Não. Ele só custa 100 euros. แต่ดิฉันมีแค่ห้าสิบเท่านั้นค่ะ Mas eu só tenho 50. คุณเสร็จแล้วใช่ไหม Você já acabou? ไม่ ยังไม่เสร็จค่ะ Não, ainda não. แต่เดี๋ยวก็เสร็จแล้วค่ะ mas logo terei acabado คุณอยากได้ซุปเพิ่มไหมคะ você quer mais sopa ไม่ดิฉันไม่อยากได้เพิ่มแล้วค่ะ não eu não quero mais แต่ขอไอศครีมอีกถ้วยค่ะ você quer mais um sorvete คุณอยู่ที่นี่นานแล้วหรือยังคะ Você já mora aqui há muito tempo? ไม่ค่ะ เพิ่งเดือนเดียว Não, só há um mês. แต่ดิฉันรู้จักคนเยอะแล้ว Mas já conheço muitas pessoas. คุณจะขับรถกลับบ้านพรุ่งนี้ใช่ไหมคะ Você vai para casa amanhã? ไม่ค่ะ Não, só no fim de semana. แต่วันอาทิตย์ดิฉันจะกลับมาแล้วล่ะค่ะ Mas já volto no domingo. ลูกสาวของคุณเป็นผู้ใหญ่แล้วใช่ไหมคะ A sua filha já é adulta? ไม่ใช่ค่ะ ลูกดิฉันเพิ่งอายุสิบเจ็ดปี Não ela só tem 17 anos แต่เธอมีแฟนแล้วนะ Mas já tem um namorado กรุณาไปที่ www.book2.de